Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի մոտ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստան այցի շրջանակում կհանդիպեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել միայն բանակցությունների միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաժարական տալու որևէ պատճառ չունի։ Թալիշ համայնքում շուտով կսկսվեն դպրոցի եւ մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքները։ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում աշխատանքն է սկսել եկեղեցական ներկայացուցչական 6-րդ ժողովը։ Իսպանիայի Սուեկա քաղաքը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի 21 ֆուտբոլիստներ ընդգրկվել են Չեռնոգորիայի հավաքականի հետ հանդիպմանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 6-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Արցախի պետական համալսարանում ռազմական գործի դասավանդման եւ այս համատեքստում Մայրբուհի եւ Պաշտպանության բանակի միջև համագործակցության հարցերին։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ռիչարդ Հոգլանդի եւ Ստեփան Վիսկոնտիի հունիսի 10-ին նախատեսված Հայաստան այցի շրջանակում համանախագահները հանդիպում կունենան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Այս մասին հայտնել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Մենք ուզում ենք հստակեցնել հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակը։ Նախատեսվում է արդյական հարցերի քննարկում, այդ թվում հաշվի առնելով Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների ապրիլի վերջին կայացած հանդիպման արդյունքները։ Հաջորդ օրը նախատեսվում է այց Լեռնային Ղարաբաղ։ Ընդունված կարգի համաձայն հանդիպումների արդյունքում ԵՀԿ-ի պաշտոնական կայքում կհրապարակվի համապատասխան հայտարարությունը, ասել է ռուսաստանցի համանախագահը, նաև տեղեկացնելով, որ հաջորդ շաբաթվա վերջին համանախագահները այցելելու են Բաքու։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը հնարավոր է կարգավորել միայն բանակցությունների միջոցով։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Միայն պայմանավորվել, այլ ուղի չկա, ասել է նա զանազան ձևեր ստացած բանակցային գործընթացի երկարատև ժամանակահատվածում պայմանավորվածությունները բազմիցս մոտ են եղել, նույնիսկ պարզած ձերքի հերավորության վրա, բայց հետո գործում էր անվստահության ինչ որ բնաստ, մեկ այս, մեկ մյուս կողմից, բայց աշխատանքը պետք է շարունակել։ Լավրովը շեշտել է, որ չնայած բանակցությունների ընթացքում արդեն մշակվել է սկզբունքների հավաքածու, անհրաժեշտ է համաձայնեցնել մի շարք բարդ դետալներ, որոնք վերաբերում են շատ նրբանկատ հարցերի, այդ թվում ներքաղաքական, նշել է Սերգեյ Լավրովը։ Բոլոր հնարավոր միջոցներով կառավարությունը աչակցելու է ամորթիկունքը ապահովելու հողի վրա պինդ կանգնողներին, համայնք առ համայնք, ընտանիք առ ընտանիք։ Այս մասին աշխատանքային այցով Տավուշի մարզ կատարած այցի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով հանրապետության բոլոր բնակավայրերում խնդիրներ կան։ Դրանք լուծումներ են պահանջում, բայց հիմնական խնդիրներից մեկը սահմանամերձ բնակավայրերում եղած խնդիրների լուծումն է, որովհետև այդ խնդիրներին գումարվում են մշտապես տեղի ունեցող հրադադարի խախտումները ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Մի կողմից լարվածություն են մտցնում, մյուս կողմից հավելյալ վնասներ են մեզ պատճառում, այսինքն հավելյալ աշխատանքի անհրաժեշտություն կա։ Ցանկանայինք, որպեսզի մեր տեղական ինքնակառավարման մարմինները ավելի ակտիվ լինեն եւ ավելի իրատեսական Անդրադառնալով լրագրողների դիտարկմանը, թե վերջին շրջանում մամուլը անընդհատ գրում է, որ իր եւ վարչապետի միջև կա լարվածություն, նաեւ այն մասին, որ վարչապետը պատրաստվում է հրաժարական տալ, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է. Վարչապետը հրաժարական տալու որևէ պատճառ չունի, իսկ բարբերաբար հրապարակվող լուրերը իբր գոյություն ունեցող հակասությունների հակամարտության մասին մտածածին են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի հանրապետության Թալիշ համայնքում շինարարական աշխատանքները ընթանում են գյուղապետարանի եւ հանդիսությունների շենքերի վրա, իսկ մոտորերս կսկսվեն դպրոցի եւ մանկապարտեզի շինարարության աշխատանքները։ Այս մասին ասել է համայնքի ղեկավար Վիլեն Պետրոսյանը։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ դրան զուգահեռ կընթանան 3 անհատական տների շինարարությունները։ Թալիշի բնակչության համար կրակոցները շատ սովորական են դարձել։ Այժմ մենք նոր մոտեցումներով ենք փորձում դիմադրել այդ կրակոցներին եւ ապահովել անվտանգությունը։ Նոր կառուցվող բոլոր շինությունները կունենան իրենց ապաստարանները։ Այս տարի թալիշում բերքը շատ է եւ համոզված եմ մեր բնակիչները անպայման թափեն տալու թալիշի թութը եւ ծառերի բերքերը, ասել է Վիլեն Պետրոսյանը։ Ստեփանակերտում շարունակվում է Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարի կառուցումը։ 30 մետր տրամագծով եւ 6 մետր բարձրությամբ ինքնատիպ կամարներով նկուղային սրահը ծառայելու է եկեղեցական տարբեր միջոցառումներ կազմակերպելու համար։ Տաճարը ունենալու է 3 մուտք։ Ֆինանսական խնդիրներ չառաջանալու դեպքում նախատեսվում է կառուցումը ավարտել այս տարվա վերջին։ Այսօր Արցախի Պետական համալսարանում գրականության եւ լրագրության ամբիոնը նախաձեռնել էր միջոցառում նվիրված երջանկահիշատակ Լենա Գրիգորյանին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Լենա Գրիգորյանը կյանքից հեռացել է 1 տարի առաջ։ Իր մեծ վշտի հետ ապրող այդ համեստ կինը անջնջելի հետք ու հիշողություն թողեց իր գործընկերների եւ ուսանողների շրջանում։ Այսօրվա միջոցառումը հարգանքի турք է համեստ կնոջ, վաստակաշատ գիտնականի ու նվիրված ընկերոջ հիշատակին։ Միջոցառման նախաձեռնողներից մեկը բանասիրական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Անահիտ Աթայանն է։ Սա շատ անհրաժեշտ է։ Դաստիարակչական առումով սերունդներին խիստ պետք է ավակների օրինակը իսկապես ուսանելի է երիտասարդների համար։ Նրա վաստակը արժանի ուշադրության, որտեղ նա շուրջ 10 գիրք է թողել գրականագիտական կարևոր հարցերի շուրջ, հարյուրավոր հոդվածներ գրականության այս կամ այն թեմաների շուրջ։ Եղել է պրոֆեսոր գիտական աստիճանով, վաստակավոր մանկավարժ, նաև խորցավ է ունեցել, կորած որդի ունեցել Արցախյան ազատամարտում։ Գործընկեր Զինայդա Բալայանը ոչ միայն հուշեր պատմեց, այլև բանաստեղծություն զոնեց սիրելի գործընկերոջը։ Գիտության ջահը երկար տարիներ ձեր ձերքերում է անմար փայփլվել։ Ձեր շուրթերից ենք դասեր ստացել մեծ ընդանթեից Շեքսպիրից անմահ ու երևելինները համամարգային մտքի դարձել են հավեր падգամախոսներ, Ձեր իմաստությամբ ու գիտությամբ եմ մեր տեկին լենա, ձեր ուսանողները անշեղ ապրելու ճամփան որոնել։ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանը ոչ միայն երկար տարիներ աշխատել է Լենա Գրիգորյանի հետ, այլև դասավանդել նրան։ Ու այժմ Լենա Գրիգորյանին բնորոշում է որպես լուսավոր մարդ, ով լուր ու մունջ տանելով իր ցանր խաչը, որն էր անհայտության ճակատագրին արժանացած որդու սпасումը, ամենևին էլ չչարացավ եւ որպես մի մոմ իր լույսն ու ջերմությունը շրջապատին տալով հալվեց ու գնաց։ Լենա Գրիգորյանին կարելի է բնորոշել որպես հիանալի Արցախուհի, որպես հերոսի բայր, որպես գիտնական, նա ուներ եւ պրոֆեսորի կոչում եւ միաժամանակ Արցախի հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ էր։ Նա հասու է եղել համաշխարհային գրականությանը եւ ոչ միայն հասու է եղել, այլ նա անմրցակից դասախոս էր։ Միջոցառմանը Սոկրատ Խանյանը կարդաց իր նոր գրած բանաստեղծությունը նվիրված Լենա Գրիգորյանի հիշատակին։ Նարեկացուն նարեկը կզրուցի սրտիդ հետ, հույսի բարեր քեզ կասի, որ տարեկդ կգայե։ Կգա եւ դու թևառած թորներիդ հետ կպարես, ու տողերը դեռ չասած գրքերիդ մեջ կշարես։ Մեր հուշերի շարանում հուշ ես դարձել մեզ վառող, ընկերները առանց քեզ ոչինչ անել չեն կարող Որքան համեստ էր նա իր մեծության մեջ, որքան հասարակ իր վեհության մեջ, ժպտերես, լուռ ու հոգատար, այսպիսինն են հիշում նրան իր ուսանողները, ուսուցիչ, ով ոչ միայն գիտելիք էր տալիս իր սաներին, այլև արդար ապրելու արվեստներ սովորեցնում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Հայկական երկու հանրապետությունների մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունների նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Սայետնովայի անվան երաժշտական դպրոցում մշակութային կանգար ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցել Հայաստանի Պետական կամերային երգչախմբի հերթական համերգը։ Հնչել են Կոմիտասի Սայետնովայի ստեղծագործություններ, կատարել են նաեւ հայկական ժողովրդական երգերի մշակումներ։ Բերձորի արվեստի դպրոց պետական ոչ արևտրային կազմակերպությունը Քաշաթաղի շրջանում միակն է, որ մասնաճյուղեր ունի նաև այլ համայնքներում։ Դպրոցում գործում են երաժշտական տարբեր բաժիններ, ինչպես նաև կերպարվեստի եւ պարարվեստի խմբակներ։ Օրերս դպրոցի դահլիճում հաշվետու համերգով հանդես են եկել երաժշտարվեստի բաժնի տարբեր դասարանների սաները։ Աշակերտները ուրախ էին, որ համերգի ընթացքում կարողացան բավականություն պատճառել ներկաներին եւ շնորհակալ էին իրենց դասատուներին, ովքեր իրենց երկու երաժշտություն են սովորեցնում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի նախագահությամբ քարորիա աշխատանքն է սկսել եկեղեցական ներկայացուցչական 6-րդ ժողովը, որին մասնակցում է 150 падգամավոր։ Բասման խոսքով հանդես եկել Գարեգին II-ը Իր խոսքում նա անդրադարձել է վերջին ամիսներին Կոստանդնուպոլսի հայոց պատերարքության շուրջ ստեղծված իրավիճակին, հույս այտնելով, որ պատերարքարանի նորընտիր տեղապահը նախանձախնդրությամբ կիրականացնի պատերարքարանի ընթացիկ աշխատանքները եւ ընդունված կարգով եւ կանոնադրությանը համապատասխան կկազմակերպի Պոլսի հայոց պատերարքի ընտրությունը։ Իսպանիայի Սուեգա քաղաքը Վալենսիա ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Քաղաքային իշխանությունները միաձայն ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող բանաձևը, որը ներկայացրել էր Սուեգայի քաղաքապետ Ռաքել Տամարիտը։ Այսպիսով Սուեգան միանում է ցեղասպանությունը ճանաչած իսպանական քաղաքներին ու ինքնավար համայնքներին։ Վերջիններից թվում են Արագոնը, Բալիարյան կղզիները, Բասկյան երկիրը եւ Կատալոնիան։ Երևանում կկայանա Վանքի երեխաները փաստավավերագրական ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը։ Այն պատմում է Բռնի իսլամացված հայ երեխաների մասին։ Մեկ ժամ տևողության ֆիլմում ներկայացված է ցեղասպանության ժամանակ տարբեր ճանապարհներով փրկված եւ քրդերի ու թուրքերի մեջ մեծացած հայ երեխաների պատմությունը, ովքեր ներկայումս Ստալինների հերվից պատմում են իրենց տեսած դաժանությունների մասին, իրենց եւ իրենց հարազատների նկատմամբ ցուցաբերված բռնությունների մասին։ Ֆիլմը նկարահանվել է ազգությամբ թուրք ռեժիսորի եւ պրոդյուսերի կողմից։ 7 մարդ է զոհվել Իրանի խորհրդարանում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով եւս 4-ը պատանդ են պահվում։ Նշենք, որ առավոտյան Իրանի խորհրդարանի շենք են ներխուժել 4 զինյալներ, որոնք կրակ են բացել պահապանների վրա։ Վիրավորվել է առնվազն 8 մարդ, զոհվել է պահպանության աշխատակիցներից մեկը։ Խորհրդարանի падգամավորները չեն դուրել։ Անհայտ ահաբեկիչները համանման գործողություն են ձեռնարկել նաև Իմամ Խոմեյնիի դամբարանում, որը գտնվում է Թեհրանից 40 կիլոմետր հարավ ընկած շրջանում։ Ստացվող հաղորդումների համաձայն դամբարան է ներխուժել Կալաշնիկով ինքնաձիգով զինված առնվազն 1 մարդ։ Նա անկանոն կրակ է բացել, իսկ այնուհետև գործի դրել պայթուցիկ սարք։ Իմամ Խոմեյնիի դամբարանի վրա հարձակված խմբի անդամ Մահապարտ Ահաբեկիչը կին է եղել։ Նա իրեն պայթեցրել է Դամբարանի արևմտյան բակում։ Հարձակվողներից երկուսը ձերբակալված են։ Իրանի խորհրդարանի եւ Թեհրանում Իմամ Խոմեյնիի Դամբարանի վրա հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Մարզասերների համար Սենթքից եւ Նևիսի հավաքականի դեմ ընկերական հանդիպումից հետո ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի մարշական շտաբը մեկօրյա հանգիստ էր տարաբադրել ֆուտբոլիստերին։ Հունիսի 6-ին Արթուր Պետրոսյանի գլխավորած թիմը վերսկսել է հավաքը Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Չեռնոգորիայի հավաքականի հետ հունիսի 10-ին Պոդգորիցայում կայանալիք աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական հանդիպմանը պատրաստվում են 21 ֆուտբոլիստներ։ Թորկմեն ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։